بسم الله الرحمن الرحيم نايت شبقتلك ومهربان الله نن اسم بلن باشلايمن والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر سبهي بلن زلهجنن دستبكي 10 keçisi bilen, qurbanlıq günü bilen, هارب günü bilen, koinotning ajoyib harakati bilan o'tgan kecha bilan, qasamki, kofirlarga cho'qim azob qilamiz. هل في ذلك قسم لذي حجر Aql egisiga buningda, ya'ni yuqorqi narsalarda qanoatlanarlik qasam bormi? ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد Parvardigoringning od kuchlik iramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? التي لم يخلق مثلها في البلاد Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yoritilmagan edi. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Shuningdek, vodi qurada toshlarni kesib, uylarni bino qilgan Samudni Alloh qandoq jazo oldi? وفرعون ذي الأوتاد shuningdek qo'ziqlar egisi piravinni qandoq jazo oldi ular shaharlarda zulm qilishda haddidan oshdi u yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi parvardigoring ularga qattiq azobni nozil qildi إن ربك لبالمرصاد Parvardigoring bandalarni albatta kuzatib turg'uchidir. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Parvardigori insonni sinab aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u parvardigorim meni aziz qildi deydi إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن Parvardigori insonni sinab rizqini tor qilsa, u Parvardigorim meni xor qildi deydi. Kalla bal la tukrimunal yatim. Hargiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. ولا تحاضون على طعام المسكين بربرنلارني مسكينге ашдан беришке тәргиб قلمايسلر وتأكلون التراث أكلا لما مراسنى алал арам деместен әдәп яйсілер. وتحبون المال حبا جما Molni erislik bilan noiti do'st tutisizlar. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Ey g'ofillar, buningdan yininglar. Zimin orqa-marqa tavritilgan chog'da وجاء ربك والملك صفا صفا Parvardigoring kelgan va farishtalar sap-sap bo'lib kelgan chog'da وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى gunohkorlarning ko'rishi uchun jahannam keltirilgan chog'da shu kunda inson ya'ni kofir dunyodagi qilmishlarini aslaydi bu chog'da aslaganning uningga nima foydasi bo'lsin يقول يا ليتني قدمت لحياتي u aytidiki koshki man dunyodagi hayot vaqtimda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsamchu فيومئذ لا يعذب عذابه أحد shu kunda har ahadi allohga osiylik qilganlarni alloh jazolagandek jazolamaydi ولا يوثق وثاقه أحد hamda hech ahadi olloh bog'lagandek bog'lamaydi يا أيتها النفس المطمئنة ey aram topquchi jon ارجعي إلى ربك راضية مرضية sen parvardigoringdan mamnun parvardigoring sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytqin فادخلي في عبادي sen mening yaxshi bandalarim qatori qo'shilg'in وادخلي جنتي mening jannatimga kirgin